Moi. Ollut tänään vapaa päivä ja <clears throat> bostellut sitä helvetin videokameraa, joka tilasi tuossa muutama päivä sitten. Eilen tuli sähköposti, että se olisi muka tulossa, mutta ei vielä kuulunut. Tulee tietenkin just huomenna, kun duunit jatkuu. No, ei siinä mitään. Olen tota, netistä siikaillut tätä podcastia meilinkin vielä lisää, että löytänyt aika hyviä, hyviä linkkejä. Sitten mä lisäilin sinne blogin sivupalkkiin tota, noita videosaitteja ja podcasting-saitteja ja sitten tuommoisia työkaluja, mitä nyt blogatessa voi käyttää, tai mitä mä, mä käytän niin on, tai jotka on mun mielestä hyvin. Jos on jotain idiksiä, niin lähettäkää vinkkejä. Tota, sitten, mitäs mä löysin? Mä löysin nyt lisäksi vielä, jota mulla ei vielä niitä linkkejä siellä, mutta mä löysin pari tämmöistä musa, musamesta, jos on niin kuin, no mitä sitä sanotaan, laillista musaa, että näitä voi pistellä näihin podcasteihin ihan ilman syyttäjäuhkaa ja kävin näitä vähän läpi ja kuunnella pari biisiä tuossa kohta. Tää no, mitä helvettiä, pistää saman tien tulee yksi. Tää on tota, semmonen jätkä kuin, katsotaas nyt kun mä löydän se tosta. Semmoisen jätkän tekemä kuin CDK, tässä on fiittaamassa Truski ja Miss Vibe. Pistetään pyörä. Thank you. boy CDK, he's board certified. And I'm the Trusky, I am Mike certified. My boy CDK is board certified. And I'm the V, I am Mike certified. We make these hits to bump you all up in your why. It's turning me notice you have a bulging style. Don't wanna die unless I'm buried in the booth. We make the music, we don't decorate our tooth. Group us together and we match like PDJ. I'm from the States and he's from Canada, ayy. Eh? you you scratching at your temple. He's so simple. You know me, I'm a nympho with this pencil. I started out taking everything so mental. Lo and behold, I learned to feel the instrumentals. Pushing pens and paper since I was a kid. Hot damn, that's where I got my practice in. On the silver records and that Michael Jackson grin. Another track for me and see you, it's a blessing. the VI and Mach certified. My boy CDK, he's board certified. And I'm the Trusky, I am Mike certified. Man, I might start a ride in a second. Check it, cause I might start a fire like a mastic. Every day I check it for the breathe and I get it. Clean for the next gig, breathe and a septic. Steam, cause I spit it. Flame like I lit it. Tame, never been it. Fat like a lipid. That's been a gift since after the Christmas. I experience for the first time. This verse I'm speaking is heating its core. At this very moment, it's tweaking its form. For more than norm is exceeding the score. For no more, I implore, seeking the door. seeking for more, I see you, you see through. Anti opaque, see me okay. It's the CDKO, keep thinking they slow. looking in their eyes got open, said they realize this should turn the rise. Then CDK replies, saying, This is what I know, cause I'm BOARD certified. Kyllä se että voitaisiin käydä vähän läpi noita linkkejä, mitä mä tuonne pistelin tälle. Tuo Double, Double tuossa videoita linkki, niin videoita linkki, ö, otsikon alla, niin se oli pari päivää sitten, mä laitoin sen linkin johonkin postiin. Siellä on Sieltä voi etsiä, etsiä videoita ja se, tämä Dabble kuin niinku etsii kaikilta mahdolliselta tota, videosaiteilta sitten semmoisia videoita niillä sanoilla. YouTube, kaikki tietää, google Video kaikki tietää. Our Media on semmoinen, sinne saa ihmiset latailla, latailla juttu. Esimerkiksi Max lataa nämä podcastingit sinne. Ja siellä voi kanssa sitten etti, etti meininkiä, että mitä siellä on esimerkiksi top 100 videota ja mediatyyppejä mukaan ja siellä on video, audio, images ja tekstejä. Ihan jees saitti. Tai me, hyvä kun mekin saa laittua näitä läpi sinne. Sitten on boxi, aika sama periaatteella, Blip TV. Uh, öö, Metacafe, sieltäkin mä oon joskus laittanut blogi blogin läpi. Esimerkiksi toi tämän blogin suosituin tähän mennessä toi posti, niin joku hei hetkinen olekaan, kun suosituin on se, missä on pari päivää sitten tuli joku melkein 800 kävijää, tuli tsiigaa Big Brotherin nakukuviin. Ihan älytöntä. Näkee taas, mihin, mitä varten netti on olemassa jengillä. Ei siinä mitään, jos tissit kiinnostaa, niin kattokaa. Ja laitoin Metacafeista, mä laitoin ton sitten nyt pari päivää sitten on tissit pyörittää maailmaa, niin sinne se video. Mä laitoin, valitsin semmosia saitteja tähän, että sä voit tota, embedata ne omaa blogiis, eli sä saat suoraan sen videoruudun blogiin pistettyä. Mä jätin pois semmoset, semmoset videomestit, jossa tää ei onnistu. Metacafeissa on vähän tämmöstä harmpää meininkiä, sama juttu toi breikki. Sielläkin on tämmöistä vähän teinimeininkiä. Sitten on podcastilinkkejä. Siellä on podcast direktori Sieltä voi esimerkiksi käydä katsoa. no on aiheittain jaettu sinne. Tai sitten voi katsoa vaikka country. Sieltä löytyy suomalaisia podcasteikin aika, aika hyviä. Tai mun mielestä, no jotain siellä on. Tosi vähän jengi tekee. Tai sitten jengi ei tajua, että ja voi laittaa tän. Kävi kuuntelemaan esimerkiksi, tämä on suuri osa on noita ylejuttuja, mutta kävi kuuntelemaan Tuomas Embuskella oli sitten kannabismeilingistä, jengi on sitäkin tullut katselemaan sivulle, niin siellä on keskusteluohjelma, yle, vanha yläkuohjelma kannabiksesta ja se, miksi se pitää politisoida. Kuuntelin vähän aikaa ja jaksanut koko läpi kuunnella. Ja, ja. Sitten podcast Net. Mitäs täällä olikaan? Täällä on sama meininki. tämmönen ihan direktorimesta, että sinne voi lähettää oma, omat läpät. Samoin juttui podcast Picklist oli pari päivää sitten jossain jollain postilla, niin blogilinkkeissä, niin oli se siellä. Mä oikein tajun, miten mä en ole saanut vielä sinne oikein natsaisi tämä, en tiedä millä fiidillä se pitää laittaa se oma saitti sinne. Pitää katsoa, jos se nyt onnistuisi. Ja noin nyt on tuommoisia mestoja, mistä löytää, löytää jengin läpi. Sitten työkaluihin, Feedburnerin toivottavasti kaikki tietää. Se on hyvä, jos sä laitat, etkä, tai jos sä blokkaat vaikka blokkerilla, sulla on se Atom Feedi, jos sä laittaa Feedburneriin luomaan Feedburner-syötteen, niin se kerää sitten ja ohjaat ihmiset tilaamaan, tilaamaan sen sun syötteen Feedburnerin kautta, niin sä saat tilastot ja tiedät monta ihmistä sun syötte, lukee sun saittiin syötteiden kautta. Ja siellä on kaiken maailman tilastohässäkkää ja muut. Ja Teknoratin kaikki varmaan tietää. Siinä on, eli periaatteessa tämmöinen blogidirektori, että sä voit etsiä sieltä juttuja ja sä näet, että mistä, mistä jengi kirjoittelee eniten maailmanlaajuisesti just sillä, tällä hetkellä. Sinne kun saa laitettua semmoisen suositun tagi, esimerkiksi, mikäköhän nyt voisi olla, no käydä tsiikaa, mikä siellä on suosittu. Jos sä saat laitettua just silloin suositun, suositun tagi oma, omaan tota, saittiis, niin sieltä tulee ihan törkeästi jengiä. Katsotaan teknorati. Mm. mm. Tuolla popular. Tällä hetkellä on Lindsay Lohan, Pope, King of Pain, Lohan. Eli engettiin taas tästä näkee, että no Paavi, Paavi taas meni mölättelee typeryksiä ja Linsin louhan vilattelee pimperoni. Jengi menee heti etti. Sitten on Pingomatic. Toimii hyvin. Saa tuota pingattua noihin erilaisiin blogidirektoreihin tota, omat, omat läppäsi. Eli aina kun sä päivität, päivität tai lähetät uuden, uuden YouTube-blogiin, niin tota kautta vaan. Tai sitten Teknoratin sen pingin kautta. Noistakin löytyy ohjeet tuossa pimppa blogissa osiossa mun blogissa. Feedsarkki on siitä erilainen, että sinne saa, sä saat pingattua sun podcastingit sillä. Thunderbird, siitäkin on ollut juttu joskus Pimppa-blogissa. Sieltä saa, eli periaatteessa tämmönen syötteiden lukuohjelma. Ja e-mail-ohjelma sama. Helvetin hyvä. Meks dikkaa. Juice on sama kuin Thunderbird, mutta se toimii noille podcastingeille ja videoille. Eli sä voit tilata tilata jengi podcastingit sille. Faija sama kuin Juice, se oli alun perin vaan toi Mac, Macille, mutta nykyään se toimii Windowsillekin. iTunes, soitin vehje, Winampi, kans soitin. Semmonen kannattaa muuten kans tsekaa kuin VLC. Se soittaa me, niinku, sillä aukeaa kaikki mediafailit. Et jos jengi löydät jostain jonkun oudon faili tai downloadat ja se ei aukea noilla tavallisilla. Sillä aukeaa ihan saletti. Audacityssä oli juttua kanssa jo. Virtual Dappi ja Stoikki mä en ole vielä koittanut. Eli ne on näitä videojuttuja. Tulisi vaan se vitu videokamera, niin pääsis tybäleen. Ja Our Media saladattuus, ne sitit. Oh. Eiköhän siinä ollut taas. Pistetään taas musaa soimaan. Mitäköhän mulla oli täällä varattuna. Tämmönen kuin DJ Cryptide, All I Need, featuring FAM. Pistellään soimaan. Oh yeah, it's the kid Jay Gomes, street team, what up? See ya, I see y'all. Let's go. Put the pen to the pad, the pad to the pen, it's Gomes. Yes, I'm at it again. I was taught go harder, just go home. I tell you, dude's a secret. I ain't been home yet. Consider myself great, cause I'm one of the best. Words is dangerous, better all wear the vest. I don't everybody feeling me. Bones in the club now, everybody feeling me. Snap the photo, it's gon' last longer. I don't lift weights, but my brain gets stronger. The kid got beef now. Dudes is mad cause chicks like the way I make the beat sound. Giving MCs a lyrical beat down. When I leave the booth, I come back with it. I'm no gimmick, I just spit it. Gon' one of the best, just a minute, Oh. No stars, no overpaid a and is only takes a second to say it. No stars, no overpaid A&Rs. Two letters only takes a second to say it. Raven dog, they won't let me race. Everybody screaming and chanting, they asking for goons. Lyrically, I'm in a bracket with hoes. Y'all dudes lucky that the kid ain't got no clone. Flow's legit when it's off the top of the dome. A lot of dudes go in the booth and stretch the truth. Talking about flows and hoes, leaving tags at the end of their toes. I'm a little cocky, dog. The kid don't brag about flows. I'm just too high, I can't be stopped, I won't be stars, no overpaid A&Rs. Two letters only takes a second to say second to say it. No stars, no overpaid A&Rs. Two letters only takes a second to say it. Miksi lävättää tähän postiin vielä noin artistien linkit? Täyttyy Creative Commonsin vaatimukset ja alan tästä pikkuhiljaa siivoilemaan. Ois kyllä siisti, jos se lähettynyt soitteli sovikelloa, niin saisi se videokamera päässä leikkiä sille. Joo, paskakeli, ei se mitään, kuunnellaan musaa lisää. Käykää tsekkaile vaikka tuolta Creative Commons, mikä CC Mixteristä ja muualta. Mä laitan teille vähän linkkejä vielä ja Toni Montana kertoo lopuksi, mitä mieltä se on itse kaikesta. Ihan kaikesta. Mo. You know what capitalism is? Get fucked.